Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя іх горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на вечаровую прагулянку каб пазнаёміцца сваім мінскам нас запрашае спявачка паўліна паўліна цімухіна прывітанне павітанне як увогуле справы у Лето скончылася распачалася Ось, э, як восень. справы што <laughs> сумна сумна развітвацца з летом вельмі сумна але ж мне здаецца пакуль што э, верасень нас рады ну, сапраўды летні ой а дзе ты любіш гуляць усё такое надвор'е ў мінску а вельмі люблю э, парк перамогі у мінску проспекты таксама мне падабаюцца ну камсомольска возера Ввогуле калі ты з'явілася ты ж нарадзілася не ў мінску не ў мінску гродні калі ты з'явілася ў мінску ты памятаеш гэты момант ці гэта было э... некае глыбокае дзяцінства гэта было э, ну глыбокае дзяцінства але штосьці я ўжо магу згадаць гэта быў 95 год і мы пер'ехалі з мамай вось з гродна сюды і я я э, першы час першыя некалькі гадоў вельмі сумавала тут таму што я вельмі крыўдзілася на маму што яна пераехала сюды мне вельмі падабаўся горад гродны я э, і сёння лічу што гэта адзін з лепшых беларускіх гарадоў То бок сказаць што у вас э, такая любоў з першага погляду не, не адбылося не А калі вось э, ты сёння можаш сказаць, што мінск э, любіш, што ён сёння твой горад ці не не все роўна ўсё роўна не гродна гродна э, у мяне ўсё ж такі больш у дзяцінстве былі такія асацыяцыі таму што я была маленькая у мяне былі бацькі і гэта ўсё мне здавалася нейкай казкай нават моя маленькая комнатка яна здавалася вялікай для мяне і таксама і гродна здавала здаваўся такі горы для мяне вельмі там прыгожы з гэтымі дарогамі там і гэтак далей Нёман <laughs> той жа і там гэта больш такое романантычнае ўяўленне горада а мінск я ўжо прыехала я ўжо тут пайшла ў школу ва універсітэт і я ўжо больш аб'ектыўна <laughs> так больш сумнае пачалося я больш аб'ектыўная і па-даросламу стала глядзець на жыццё і ну сёння я не магу сказаць што мяне там мінск натхняеце я яго так ні на што ніколі не прамяняю не чаму что павінна ж быць нешта ці ты здала сабе гэтае пытанне ввогуле што тебе так ну не только мне задавальняе ў мінску а як бы не дае что называется душы э, развярнуцца мне падабаецца больш маштабныя гарады якія больш вялікія схавацца можна можа схавацца можа і не схавацца але мне падабаецца калі люди хутка рухаюцца калі яны не нормально ходзяць они плывуць і іх патрэбна неяк абханяць там гэтак далей мне э, падабаецца калі гэта ўсё ў тэмпе происходзіць і калі людзі больш можа ветлівыя ці не нейкія такія То бок табе не хапае пэўнага э, руху беларус мне вось руху вельмі не хапае і нават вот э, мае шматлікія знаёмыя яны кажуць што вось Масква такі там дрэнны брудны горад і гэтак далей а, я не не магу э, сказаць что я яе не люблю я не магу сказаць что я яе там туды вельмі хачу не гэта таксама але мне прыемна там знаходзіцца прыемна таму што я адчуваю сябе ў гэтым потоку і я ніколі там не гублялася ні разу я ніколі не стаяла там у пробке гэта стран А што мінску табе даводіцца стаяць не не не я да таго што людзі кажашся таму заторы ні разу але ці можна зваць сябе вы сёння ўжо ці можна зваць сябе мінчанкай конечно мінчанка А что гэта значыць я усім задаю гэта пытанне mm -hmm. там што мне сапраўды мне неяк аднойчы запыталіся А что такое быць э, мінчуком я я неяк заліп тому что я так і і да гэтага часу мне няма ось гэтага адказу что такое быць мінчуком я пра што гэта як это э, выражаецца ну, мне здаецца гэта для кожнага нешта сваё а для кагосьці ну я а, асабіста лічу что мінчук гэта не абавязкова той хто нарадзіўся ў мінску гэта той а, на мой погляд хто добры ведае горад хто ведае штосьці цікавае пра яго можа быць хтосьці лічыць што гэта мінчук гэта по просто той хто нарадзіўся і жыве тут ну то бок э, для кожнага мне здаецца гэта разныя нейкія сэнс а мош адрозніць на вуліцы вось хто меншук а хто з панаехал их складана мне здаецца гэта вельмі складана то Ну можа толькі сярод э, больш маладога пакалення А пачым гэта можна вызначыць эм, па паводзінах па знешнім выглядзе неяк так Ну хочу все равно яшчэ вярнуцца ў дзяцінства твоё хаця mm -hmm. каш не вельмі неяк табе спадабалася ў мінску але все роўна у кожнага з нас у дзяцінстве мне здаецца ёсць сваё месца сілы што называецца mm -hmm. веду яго іначай назваць ось э, тваё месца дзяцінства якое найбольш э, памятацца ў мінску што гэта за месца Ск... Ти ты так пакутвала таго, што цябе перавезлі з году, што нават і не было такога месца. Я вельмі пакутавала. Вы што? Я Ну, мне не падабалася ні ў садку дзіцячым. <laughs> Ну потым пайшла ў школу ўсё наладзілася. Дообра стала. А месца сілы ну, напэўна, гэта і будзе школа. Таму што менавіта ў школе. Школа? то другая школа ці 17 гімназія зараз это дзе у серабранц і мне было там добра па-першае таму што у нас э, былі вельмі добрыя вучні мае сябры па-другое гэта э, тое месца дзе я пачала займацца музыкай і дзе ну сур'ёзна так ідзе э, я першыя напэўна такія э, людзі музыкі ўжо казалі што мне ёсць талент Вось і мне падабалася гэта але не падабалася тое што ў працэсе навучання я э, два разы зламала руку і моё навучанне на фортэпіяне скончылася вельмі хутка але ж бач можна многі наракаюць на серабжанку на чужоўку я э, жыла ў чыжок ну. вучылася ў серабранцы і у а, вырасла чалавекам. Ну, я да такого не хацеў сказаць але праз некалькі хвілін мы зразуем паузу вернемся праз некалькі хвілін э, і распачнем непасрэдна прагулянку па тым маршруце які ты сёння прапанавала uh -huh. для слухачонага дай нумар для см 9705 калі раптам узнікнуць пытанне да паліны да паўліны альбо яе месцы звязаны так ці начай э, з вашымі месцамі звяртайцеся нумар для смс 9705 у мінская брукаванка нагадую што сёння гуляем па мінску паўліны тимохіна і вось э, самы час перайсці да таго маршруту і да той адправной кропкі што называецца якую паўліна прапанавала для прагулянкі але тут па-за эфірам размаўлялі мы пра чыжоўку мары я все ж хацеў перад тым як мы пойдзем да клуба рэактар легендарнага не па так. слова клуба рэактар э, хацеў бы спыніцца у чыжоўцы і а чаму ты мне казала что у тебя была просто мара э, з'ехаць з э, чыжоўкі чаму чым я так не пада люди ж там жывуць разумееш жывуць з пакалення ў пакаленні і нічого з імі так. і мар няма такіх можа і няма можа былі яны іх страцілі ў працэсе жыцця не ведаю але там мне не падабалася не знешне таму што гэта былі у просто нейкія такія кірпічыкі аднолькавыя па-першае па-другое там на той час няма было нават куды пайсці там нічога не было акрамя э, базара э, но ну, гэта ўжо шмат і ўсё дражні памуляюся але ў дражні по-моему базара не ну, там быў базар і ўсё зараз канешне чыжоўка зусім іншая зараз усё там іншае модна можа быть вы сёння хацела б там жыць не ну, там же ўсё модна не не хацела таму что я кажу заўсёды што і казала сёння што мне не хапае руху а дзе рух рух ён ну напэўна дакладна дакладна не каля мкаду там і гэтак далей і там э, вялікая колькасць у э, пожилога насельніцтва там шмат людзей э, якія э, праводзяць свой вольны час пэўным чынам А я такім чынам ну мне не вельмі цікава я з імі не сябрагала і у мяне былі дрэнныя суседзі якія мне ўсё не Ай, попортілі жыццё карацей ну, ну, калі ты ўсё ж маці ўгаварыла пераехаць угу. і калі пераехалі шчасце прыйшло так угу. прыйшло шчасце да. Так. знайшла рух. ну рух ёсць так і я вельмі добра памятаю першы першую раніцу у новай кватэры скажы вуліцы жыву на караля Эт, гэта каля раманаўскай слабады і гэтак далей і першая раніца была э, я прачнулася там усе гэтыя клункі стаяць але я прачнулася ад таго што э, звоняць на царкве і гэта было так клёва гэта восьмы паверх гэта ўсё бачна я бачу там гэтае калесо з парку і чую гэтыя званы і гэта было лета і і я зразумела што ўсё правільна зрабілі но месца для жыцця пасля чужоўкі для пераезду чужоўкі абірала ты ты адмыслова выбірала менавіта э, э, гэты раён не атрымалася по можна сказаць што гэтая кватэра абрала нас а не мы яе таму што мы разглядалі больш такія раёны ну папрасцей Таму што гэта ну амаль што самы цэнтр мы нават ты не не сунуліся мою там пушкінскую глядзелі яшчэ там кунцаўшыну там гэтак далей і аднойчы маме прапанавалі паглядзець вуці гэтую кватэру мама кажа ну гэта ж цэнтр ну мы не пацянем прыходзіць і ёй там расказваюць што вось там трэба хуценька прадаць вось такая цана мама ўжо такая паплыла <laughs> сядзіць потым <laughs> думаю ну все трэба хадзіць уходзіць і чапляюцца за ручку эм, сумкай гэта знак і такая зразумела што трэба браць напэўна ну яна просто не закахалася ў гэтую кватэру прыйшла мне расказала сказала што я павінна яе паглядзець мы прыйшлі разам і ну разрулілі гэтае пытанне восьось. Ну што тычыцца першага пункту нашым маршруце сёння гэта клуб рэактор Я думаю што некаторыя маладзёны сёння не памятаюць што гэта за клуб дзе ён такі быў э, Таму распавядзі дзе ты клуб знаходзіўся і чаму менавіта ён сёння абраны для э, прагулянкі Дзе ён знаходзіўся э, недалёка ад камароўцы там дзесьці наверх оружжы так ён знаходзіўся а І гэта быў ну такі культавы клуб, таму што я яшчэ тады жыла ў чыжоўцы і мне вельмі туда хацелася трапіць але я ж была малая а ўсе там тусілі восьось і Э, з гэтым клубам звязаныя першыя мае такія ўспаміны пра першыя мае канцэрты фестывалі якія я убачыла ну, твае непасрэдныя як спявачкі ці ты маеш не, не, гледача як, як э, чалавека якога ўжо пускаюць у клуб <laughs> маленькага але ж ўсё ж такі фэйс-кантроль прайшла Вось гэта э, быў канцэрт э, першы так, э, гурт без білета і другі канцэрт я не упершыню пазнаёмілася і закахалася ў творчасць гуртанака э, і быў такі фестываль э, музыкальная апельсін mm -hmm. Вось і гэта вось тры мерапрыемствы якія я на ну, ўсё жыццё запамятаю бо гэта у До речі, згадала музичний апельсин, угу. як недовго, на жаль, угу. цей фестиваль прожив. Ну, пару годів, там, чи так. три, там, щось таке. А ввогалі, я відвідав, що у реакторі у 80-е Висоцький співав. Ні, не ведаю. Так, він тоді був заборонений, співав і... Ми з ним у один день народилися тым больш бач ты не здарма згадала рэактор так і хадзілі чуткі што хочуць павесіць нейкую шыльду ага. памятнулі так пакуль што там нічога і не з'явілася ўвогуле там жа яшчэ ў свой час і э, быў баксёрскі рынг у а пасля ўжо пачаліся канцэрты і, і вось насамрэч ты узгадваеш э, менавіта той час калі э, там у асноўным ладзіліся менавіта канцэрты mm -hmm. не просто людзі прыходзілі пасядзець э, выпіць э, патусавацца а мінуты праходзілі на канцэрты Як думаеш чаму э, такі клуб страціў згубіну як бы не, не сэнсу не страціў а не чому ну, зачынімся чаму такія клубы якія адчыняліся доўга жылі дзе сапраўды можна было схадзіць на канцэрт паслухаць жывых айчынных музыкаў не толькі айчынных чаму не зачыняюцца ў нас ну няма нічога вечнага і клубы таксама не вечныя і ў іх ёсць клуб гэта заўсёды людзі і у з імі таксама здараюцца розныя можа хтосьці чагось там не падзяліў можа э, разышліся погляды на будучыню ці там можа такое нешта Таму што я ведаю што зараз там таксама ёсць нейкі клуб ну, так, там, Але гэта так, так, так, <laughs> <laughs> Вось э, у мінску ёсць іншыя пляцоўкі якія ладзяць канцэрты просто просто вось так склалася вось атмасфера калі ты узгадываешь э, ту атмасферу у рэактары ёсць нешта падобнае сёння ў мінску для цябе мне здаецца рэпаблік падобны трошки ну ён толькі больш здаецца ну рэактар на той час быў па-му самым адным з самых вялікіх э, клубу Мы зразрубім паузу, вернемся да праглянкі праз некалькі хвілін, нагадаю, нумар для смс 9705. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Працягваем прагулянку па мінску паўліны Тимухіны туды кураткі дайшло паведамленне да абонента 3920 канкурэнты і э, знак долар Я так разумею гэта адказна пытанне чаму э, няма больш рэактара Дякую за паведамленне калі ёсць яшчэ нейкія пытанні альбо меркаванне накіруйце праз смс на нумар 9705 Я сляжу наступным пунктам на наш хлебзавод на ракаўскай але давай разу згадалі у клуб рэактор давай яшчэ акурат у такія месцы завітаем напрыклад э, пляцоўка холыка таксама як вельмі мала э, пожыла э, дзе она знаходзілася і чаму табе захацелася тут завітаць сёння зноўку пляцоўка холл клуб які знаходзіўся у будынку э, палаца рэспублікі у Раней там яшчэ быў клуб цэнтр. Там мне здаецца, яшчэ нейкія назвы былі гэтага месца. Але вось пляцоўка хол гэта тое месца, дзе э, менавіта вось я як проект Паўлін э, мы атрымалі ўзнагароду адкрыццё году. Таму мне вельмі гэты ўспамін прыемны. То бок можа вы былі і адзінымі, хто атрымаў вось адкрыццё года 2015 там уже недоўга праіснаваў ну, так, так яны хоценька неяк так зачыніліся і у наступным годзе героя году ад тузіна яны ўжо былі ў іншым месцы згадваецца увогуле вось э, атрыманне адкрыцця года 2015 пляцоўка холл ну гэта... цябе складана так э, вызначыць канкрэтна, бо э, столькі э, па-першае часу прыйшло, а па-другое там такое часу прыйшло 2015 зараз 18 ну, три гады три гады ўсяго толькі. А за, за гэты час столькі ўсяго адбылося, што у мяне ўжо каша ў галаве і я толькі помню добра, як я проста эм, была шчасліва і я не ну гэта была нейкая эйфарыя тому что мы э, сабраліся толькі у лютым а ў снежні атрымалі адкрыццё то бы гэта нават не цэлы год прайшоў з моманту нашай працы з музыкамі і нам ужо далі такую знагароду і гэта была такая моцная матывацыя рабіць штосьці далей было вельмі прыемна гэта атрымаць гэту ўзнагароду і э, ты адчуваеш то хтосьці ў цябе верць сёння калі праходзіш каля палаца рэспублікі ці узгадваецца тыя падзеі трохгадовай даміны хаця ты кажаш так давно <laughs> давно ну часам згадваю канешне сучасна. Месца ўжо таго няма. І няма таго месца. Як і няма, дарэчы, э, кафе, салодкі фальварак, культавы, mm -hmm. як я памятаю з сваіх студэнцкіх гадоў, для нас это было некае. Так. Ой, то што, лакшэры шык, што мы на сваёй некай ступені для мяне тады гэта быў салодкі фальварак. Але ты абрала менавіта на мельнікайты. Mm -hmm. Чаму? Чаму? Мне здаецца гэта першы салодкі фальварак на мельніка ты адкрыўся Ну мы э, ведалі толькі <laughs> пра яго Ка жылі ў чыжоўцы То чыжоўкі адмыслова ездзілі так, так мы э, па нейкім святам з мамай збіраліся і там з э, сяброкамі ехалі у гэта салодкі фальварак бралі там самыя смачныя дэсерты і было класна слухали зноў жа э, ну здаецца так недавно гэта было а вось сёння знайсці ввогуле сладкі фальварак у мінску по-моему мне здаецца ўсё зачынілі і зараз э, на тым месцы там макдональдс і маккафе А чым ты так было прыцягальна гэтае кафе салодкі фальварак Ну, мне здаецца тым, што гэта было такое месца э, першае у гэтым фармаце менавіта там з дэсертамі ну, кандытарская тыпа такога. Э, былі заўсёды кавярні, дзе можна было там э, нейкі сняданак з'есці ці што там мяса <laughs> Вось а э, каб э, табе прынеслі нейкі прыгожы дэсерт і каву з там э, нейкімі там э, не ведаю фруктамі ці чым там ну гэта было такое дзіўнае для нас і э, там мне здаецца нават э, самі выраблялі гэта ўсё гэта ж было не такое что там з цэнтральнага прынеслі так а ну у Ну, свой час ты ведаешь і ў цэнтральным У цэнтральным зараз э, прадаецца мой улюбёны торт. <laughs> Мечта. <laughs> <laughs> Купляйце ўсе мару, торт, мечта у цэнтральным. А што ты яшчэ там цэнтральным любіш? Не, нічога больш не люблю. Тож цэнтральны, дарэчы, таксама э, культавае месца. Ці там можна? Э, не, цэнтральны. Часта ці можна сустрэцца ў цэнтральным? Не, не часта. Ну, побач часта. А у не. Але вяртаюся да салодкая фальварка як кажуць то што далей ты мяна больш прыцягальна то бок з чужоўкі вы ездзілі ў салодкі фальварак mm -hmm. на мельнікайта калі пасяліліся на караля адпала жаданне ці не Не, не адпала ну мы заходзілі там часам туды але ну канешне калі штосьці становіцца бліжэй ты ўжо разумееш што ну вось яна тут і ўжо такой прыцягальнасці няма але ну мы калі прыехалі ўсё стало нам бліжэй усё гэта інфраструктура шыкоўная і ну увогуле мы засталіся задаволены сітуацыі застанемся пакуль у гэтым жа угу. месцы і завітаем на э, ракаўскую э, там хлебзавод ёсць які таксама быў. быў які ты включыла таксама ў сённяшнюю прагулянку калі ён знік хлебзавод а Ну, можа, у мінулым годзе. Мне здаецца, дзесьці вось у мінулым годзе. Нешта шмат э, на ракаўскай пазнікала за апошні час. Угу. А чаму хлебзавод? Хлебзавод, таму што калі мы э, вось пачалі гэты працэс пераезду на э, караля і э, адразу адчулі гэты водар э, свежага хлеба, таму што гэты завод быў побач, ну там праз вуліцу. І вельмі часта, калі з раніцы выходзіш на балкон, адчуваеш гэты водар і такі думаеш, я дома. Усё Тут добра. Званы э, пах э, хлеба. хлеба. Так. А як зараз без паха? А ўсё няма паха і няма адчування такога. Вось нават бывае э, няма у цябе на сніданак чагосьці там смачнага з'есці ты выходишь на э, балконнюх так. гэта ж правильно э, бярэш аўсянку несмачную зусім на вадзе выходишь на, на балкон і ўдыхаешь і ўсё добра насамрэч мы і па-за эфірам казалі пра то што як шкада што просто руйнуюцца будынкі старыя узгадывала э, таксама адзін з будынкаў на ракаўскі на ракаўскай які знеслі таксама мне незразумела навошта гэта робіцца але на жаль так і адбываецца мы неяк на гэта паплываць ніяк не можемм а які не можам трэчы на час паўплываць ну що нас падганяе мы зараз робім паузам і вернемся ізноўку да прагулянкі праз некалькі хвілін на нумар для смс 9705 беларуская брукаванка гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў гуляем сёння па мінску паўлінай цімохінай самы час завітаць у оперны тэатр дакладнем дзіцячую студыю пры оперным тэатры як цябе тады ўвогуле занесла і калі гэта было дзесьці ў 97 ці 98 годзе мама мяне туды занесла <laughs> а ёй падказаў яе калега з тэатру ён быў спеваком у оперным тэатры і трошки працаваў з мамай у тэатры ляль лялек Вось і ён падказаў што можна паспрабаваць прайсці прослухоўванне вось у гэтую студыю і мама мяне правяла туды мяне праслухалі ўзялі займацца і ўсё так колькі год там займалася 5 ці 6 гадоў ну, гэта было яшчэ да рэканструкцыі так. Вось як для цябе вось у тваіх вачах э, пасля рэканструкцыі змяніўся тэатр сама атмасфера магчыма у тэатр ну як я кажу нішто не вечна <laughs> зноў таму ну рэканструкцыя у напэўна яна павінна была адбыцца тому что шоу час і трэба было штосьці рабіць з гэтым але канешне калі ты ў дзяцінстве праводзіш шмат часу нейкім там пэўным месцы у цябе там звязана з гэтым месцам шмат э, успамінаў і потым гэта робяць ну зусім таким чужым для цябе месцам ну канешне шкада ну, але э, э, ну, што, твою думку что самое галоўнае пасля рэканструкцыі для цябе у тваіх успамінах па тваіх адчуваннях страціў вялікі тэатр ну нейкую сваю вось дух гісторыі нейкай такі вось ну старое штосьці так вось тое што прыйшло до да нас там з нейкіх далёкіх часоў ну, для нас далёкіх а гэта заўсёды мае свой асаблівы пах э, свой асаблівы колер і калі гэта рэканструюць то гэта ну становіцца такое ж як усё побач навакол і для мяне гэта ну такое страсіла штосьці частку такога роднога чагосьці але ты мне між там першы свой заробак э, так. атрымала да. як это было то это было классно. Мне было годов там 7 ці 8 і я атрымала першые свае грошы колькі так памятаеш колькі было ой ну тады ж гэтыя былі зайчыкі там гэта ну можа 15 ільці 10 рублёў і гэта было так уміла патраціла О я не памятаю уже нічога не памятаю што, на што там чужоўцы гэтай патрадзіла <laughs> гэтыя грошы ну можа там шкаладку купіла а пра якіх абстанах што гэта ты удзельнічала у спектаклі ці... так так это плацілі за спектаклі у кожнага там дзіцёнка хто-то там колькі спектакляў зыграў за гэтай колькасці і плацілі грошы то вялікім рахунку твой дэбют то артыстычны адбыўся на сцэне uh -huh. на сцэне вялікага тэатра uh -huh. оперы балета uh -huh. ну гэта ведаш не кожнаму э, на, на некай маленькай сцене даецца дэбют свой распачаць і прычым каб яшчэ грошы за ты заплацілі а табе на адразу на вялікай э, сцэне ввогуле э, доступ у тыя гады для цябе малой да для таго месца куды ўвогуле не кожны можа патрапіць Што для цябе найбольш запомнілася акрамя натуральна занятка так гэтых далей выхаду на сцэну а вы що называется бэкстейдж некаторы просто мараць зазірнуць э, хаця б за, за кулісу глядзе што там адбываецца э, у цябе якія ўспаміны засталіся ад гэтых Ну насамрэч э, напэўна таму што я была дзіцём я не адчувала гэтага у ой зараз я зазірну за кулісы там будзе нешта у мяне такога не было і я прыходзіла на заняткі яны іх працавала там быў там рояль ці піаніна э, мы займаліся распіваліся ці э, рэпетавалі нейкія часткі там са спектакляў э, потым прыходзілі звычайна гэта часцей за ўсё былі нейкія ранішнія спектаклі там апраналіся рабілі сваю справу уходдзілі і гэтак далей бачыла канешне у артыстаў балета ну гэта такое яны вельмі крутыя знешнія і такія як нереальныя просто людзі бачна што гэта менавіта чалавек з балета ну па яго знешнім выглядзе вось а так каб вось у штосьці мяне так уразіла за кулісамі ну у мяне такога не было можа калі б я там гэтага не ведала да сёння і сёння бы трапіла ў нейкую студыю канешне мне было э, была такая зацікаўнасць там і гэтак далей а тады на той момант ну гэта такая ну пайду оперны схожу ўсё ну <laughs> для мяне мама я на працу <laughs> так так ну так і было а Наконт таго куды грошы патраціла першы свой заробак яшчэ одна рэч якая знікла амаль што бясследна знікла прыватнасці у мінску гэта кіёскі і ты таксама іх уключыла у сённяшні маршрут настальгуеш так бессумна без іх <laughs> ну мо не сёння уже не сумна а э, раней чаму я ўвогуле іх узгадала э, тому что я жила у чыжоўцы э, э, вучылася у серабранцы і яшчэ ездзіла у оперны э, і э, заўсёды стаяла на прыпынках і кіёскі гэта было вельмі цікава на той момант как пакуль ты чакаеш нейкі аўтобус ці штосьці яшчэ Таму ну такая вось э, забаўка для мяне была дзяцінстве зараз каб я стаяла там 20-30 хвілін і чакала э, аўтобус што мне рабіць толькі ў телефон, телефон. а тады а тады телефонаў няма было няма так чытай снікерс там яшчэ так <laughs> все стаіш і чытаеш а Ну па вялікім рахунку наша сёння прагулянка амаль што завершаная але цябе пакуль не адпускаю ёсць колькі пытанняў які ўжо не тычыцца непасрэдна маршрута які ты абрала для сённяшняга шпацару вернемся э, да яго праз некалькі хвілін а нумар для смс усё ж актуальна 9705 а гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару у аўтарскай перадачы віталя краўчынкі мінская брукаванка нагадваю што сёння мы гуляем па мінскую кампаніі са спявашкай паўліны цімухіны э, і паступова будзем развітвацца але на развітанне колькі пытанняў якія казаў не тычыцца маршруту хаця магчыма яны усплывуць э, у адказе на тое ці іншае пытанне вось у пах мінская ты казала про то что э, пахне э, хлеб хлебзабот для mm -hmm. тебе гэты э, пах спецыфічны ты яго запомніла авогуле калі вось якім бы пахам либо за якой асацыяцыя з якім пахам асацыюцца мінск у цябе Ну пакуль што мне здаецца пакуль што мінск гэта ўсё-такі у э, большасці сваёй зялёны горы таму дрэвы ты адказала адразу і на другое пытанне <laughs> колер мінска То бок для цябе зялёны так а то что у нас все меньше и меньше ну, меньше меньше для... але пакуль я кажу пакуль я яшчэ зялёны на мой погляд а гук мінска гук мінска цішыня что тебе так неужо тебе сапраўды так ціха ў мінску угу. мне ціха для мяне ну, цішыня і дзесьці там у машина нейкая проехала ты вёсцы жила калі-небудзь была вёсцы я была у вёсцы і гэта самае э, увогуле страшныя ўспаміны я не хочу пра гэта казаць мне было так сумна мне было так у ўсё было дрэнна ў маім жыцці калі мяне там адпраўлялі ў гэтую вёску дзе там гэтая аўталаўка прыедзе раз на, на тыдзеньёску няма. няма нічаго рабіць там у гэтай вёсцы і цішыня ну слуха ну калі параўнаць мінскую цішыню з цішынню на вёсцы гэта ж абсалютна розныя так я ж у вёсцы зараз не бывае ніколі ну мінск а у мяне тут усё гэта моя мой горад і моя вёс вёска А ёсць нейкія э, месцы мінску які стараешся абыходзіць шабаны Чому? <laughs> Ну я там аднойчы была я больш не хочу туда ехаць яшчэ э, гэта ангарская Ну мне не падабаецца там мне там страшно я аднойчы новы год сустракала на ангарскую не гэта я жах ну, так выпадкова у сэнсе адзначала там ці ну, ну, слова ехала ну, да ну, некага ў госці ну. так я ехала ў госць ну, ты яшчэ не ведала чым ты стукнесь а, ну я так ну я думала что там штосьці такое можа быць але ну можа гэта ўсё плёткі там я прыйшла паглядзела не кажу не хачу моліць туды шабаны янгарская вось А помніка каму ці чаму на твою думку найперш не хапае мінску помніка о як складана насамрэч апошнім часам я шмат там чытаю і слухаю про такога кампазітара як э, станіслав манюшка але ў нас ёсць помнік э, там дзе ён з дуніным марцінкевічам сядзіць но яму не так шмат гадоў гэтаму помніку ну колькі там пару гадоў можа яго ну, так, так. поставілі восьось таму зараз так узгадаць адразу каму каму каму каму здаецца усім ёсць ну гэта трэба так ну думаць зараз не ўзгадаю ты апошняе пытанне хацела б каб адна з вуліц мінская насіла твоё прозвішча не чаму а і ну я не лічу што гэта патрэбна <laughs> ва ўсялякім выпадку на сённяшні дзень гэта ну зусім не дзіўна і ну вуліцы павінны называцца э, прозвішчамі тых людзей у якія зрабілі штосьці для гэтай краіны значнае і ну якіх шануюць і дзеці і унукі і праўнукі і гэтак далей Таму гэта трэба такі э, зрабіць унёсак у гэты у гэтую гісторыю краіны каб э, тваім прозвішчам назвалі нейкую вуліцу Таму пакуль не ну у мяне няма такіх амбіцый але жадаю табе зрабіць гэты самы унёсак у культуры Беларусь буду стара так, так запомніўся э, для ўсіх і кожнага дзякую тебе за гэтую экскурсію нагадаю што сёння гулялі па мінскую кампаніі спявачкі паўліны цімохіны